Viacul îi dai aceștia put, Domnului dai, Domnului Doamne, Brașe înalte și polate, și pe dilu într-un zugrăvite, Domnului dai, Domnului Doamne, până afară spoleite, și mai supra păstovară, Domnului dai, Domnului Doamne, și de două tuturele, și pică una dintre ele Domnului, dai Domnului, Doamne, și să faci un peregeu. Și și să scadă Dumnezeu, Domnului, dai Domnului, Doamne, Dumnezeu cu soțul său. Și să să scadă și să întreabă Domnului, dai Domnului, Doamne, cei mai bun va e pământul. Și cei mai bun cavoul bunul Domnului, dai Domnului, Doamne, călăbar să vrează neagră. Și și răsare din roșchior, Domnului, dai Domnului, Doamne, vrea să scaldă și să întreabă. Și cel mai bun care e pământul Domnului, dai Domnului, Doamne, cel mai bun ca vaca bună. Și la somn și aduce o cină Domnului, vai Domnului, Doamne, ia să-ți calde și să întreabă. Și cei mai buni ca e pământul Domnului, vai Domnului, Doamne, cei mai buni ca oaia bună. Și că încălzește și îndulcește Domnului, vai Domnului, Doamne, și te Domnul veselește.